J'ai du Wally, j'ai mon gang. Parle de rue, même ma bitch un Jamais réfléchir quand on dégaine. J'ai du Wadi, j'ai mon gang. Pas de rue, même ma bitch c'est un gang. Hey. Jamais réfléchir quand on dégaine. Hey. Des balles qui pleurent. Hey. Des balles qui pleurent. Hey. J'ai du Wadi, j'ai mon gang. Jamais réfléchir quand on dégaine. J'étais dans le fond, mais je vais y arriver. Encore une soirée sous le fond et de chez qualité. Ouais, je sais qu'hier j'étais dans le fond, mais je vais y arriver. Nous en le somme, les gens. Vu qu'il n'y a pas d'argent, ils parlent de nous auparavant. Devant des bitches, ok? Plus rien n'est comme avant. Vois comment on tourne le vent. T'as constater qu'apparemment, c'est le que ces bitches s'appellent. Hey, pas dans ma vendre. c'est lourd. Naval et j'efface pas passé lourd. Hey, tu serais hypo tout fin de Vois que la vie me brûle comme un 22 Pris tous les jours comme si c'était Friday J'ai du Wally, j'ai mon gang Parle de rue, même ma bitch un gun Jamais réfléchir quand on dégaine une balle, tu meurs. T'es parti, meurs. J'ai du Wari, j'ai mon gang. Pas de rue, même ma bitch, c'est un gang. jamais réfléchir quand on des gangs. gang des balles qui pleurent. des balles qui pleurent. j'ai du Wari, j'ai mon gang t'entends des Encore une soirée sous le fond et te chicali Ouais je sais qu'hier j'étais dans le fond mais je vais y arriver Encore une soirée sous le fond et te chicali gens, j'aime les gens. Parle de nous au pas, va demande demander bitch ok. Hey. Eh. hey. On comment on tourne le vent et aperçoit qu'apparemment c'est nous que ces bitches appellent, peine. Hey.